قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب بالزينة السادسة قال ابن القيم ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله Govorimo o onome što kvari ljudska srca. Onome što ljudska srca odvraća od Allahovog puta i ne da im da dođu do tražene sreće. I stigli smo do petog, a to je puno spavanja. Puno spavanja umrtvljuje srce, tijelo čini teškim, troši vrijeme, a također uzrokuje lijenost. Sna ima koji je jako pokućen, a ima i onoga koji je štetan i nekoristan za tijelo. Najkorisniji san je onaj koji tijelo zahtjeva, znači koji je tijelu najpotrebniji. Znači onda kad se spava, zaspi. Tijelo ti govori, šalje ti signal da mu je potrebno sna. أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير Kaže mu Kajim, pogled vodi ka tome da smatramo nešto lijepim i ta slika se ureže u naše srce. Zatim čovjek počinje misliti o tome i to postane misao. Tako da svaka fitna počinje s pogledom. Jer u principu do tebe, do tvog srca, do misli ne može doći ništa osim putem očiju. Kako se prenosi u musnedu od vjerovisnika Ali Salatu da je rekao pogled je i otrov na telca. Ako spusti svoj pogled zbog Allaha Đalešanu, Allah će mu u srce dati slast mane, koju će osjećati sve do dana susreta s To je zbog smrti. أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العالم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله Među Tirmizijom sunenu da je jedan Ensarija poginuo u borbi. Znači, šeji treba da bude, jel tako? I onda su neki počeli vikati blago njemu, otišao je kao šehid i tako dalje. A onda je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, a otkud znaš da je šehid? Možda je govorio ono što ga se ne tiče ili je škrtario sa imetkom koji ga neće osiromašiti.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 الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك Zahvaljujemo uzvišenom Allahu Đelešanu, od njega pomoć i oprost molimo. Molimo ga da nas sačuva zla naših zla koje se nalazi u nama samima i zla koje proizilazi iz naših loših dijela. Koga Allah uputi, nikoga ne može u zabudu odvesti, a koga on u zabudi ostavi, nikoga ne može uputiti. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i svjedočimo da je Muhammed salam Boži rob i Boži poslanik. Tvrdimo i svjedočimo da je Allahov govor najljepši govor, najistinitiji i najpravedniji, a da je Muhammed wasalam uputa najispravnija uputa. A svaka nova stvar uvjeri vjeri novotarija, svaka novotarija zavoda svaka zabuda vodi u vatru. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, od njega je suprugu njegovu stvorio, od njih dvoje mnoge muškarce i žene na ovome svijetu stvorio, zato bojte se gospodara svoga, onoga s čim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze neki dajte, zaista Allah dobro vidi što radite. O vjernici, bojte se Allaha istinski i ne umirite osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, on će vaša dobra djela primiti, a preko vaših loših preći. A zaista onaj ko se Allahu i posladinku njegovu pokorava, taj će velikim uspjehom uspjeti. Pala je noć i mi svjedočimo da nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha Đalašanuhu, a kao svjedoke pozivamo da posvjedoči Allah, njegovi nosioci Arša, svi meleci i sva stvorenja, da mi svjedočimo da je zaista Allah jedan jedini istinski Bog, a da je Muhammed, ali salatu wasalam, Boži rob i Boži poslanik. A zatim, govorimo o onome što kvari ljudska srca, onome što ljudska srca odvraća od Allahovog puta i ne da im da dođu do tražene sreće. I stigli smo do petog a to je puno spavanja. Puno spavanja umrtvljuje srce, tijelo čini teškim, troši vrijeme, a također uzrokuje ljenost. Sna ima koji je jako pokućen, a ima i onoga koji je štetan i nekoristan za tijelo. Najkorisniji, ovo su sve riječi vnuka ima. najkorisniji san je onaj koji tijelo zahtjeva. Znači koji je tijelu najpotrebniji. Znači onda kad ti se spava, zaspi. Tijelo ti govori, šalje ti signal da mu je potrebno sna. Znači, kaže nas neko pitao kad je najkorisniji spavat? Kad se Ne Ne se braniti, odremati se ovo ono tamo zaspi, ako naravno ne neki badet u pitanju, imaš obave za neki poslovni. Ali onako, sjediš i sad ti bi onako nešto hoćeš neko vrijeme, ne, ne. Kad se zadrima, onda zaspi. Zatim, spavati s prva noći. Znači, spavati u prvom dijelu noći bolje je nego u zadnjem dijelu noći. A spavati u sredini noći korisnije je nego na početku i na kraju noći. Što god je sad bliže početku i kraju, manje je od njega korista. I od njega je veća šteta naročito u ikindijsko vrijeme iz prva dana, osim za onoga ako nije spavao noć. Sad ću pojasniti šta ovdje hoće sve. Šta znači iz prva noći? To je pojaš, spavanje iz prva noći je korisnije od spavanja na kraj noći. Znači, mi imamo noć, da pojasnimo, noć nastupa sa akšom. Akšan to je početak noći, prvi dio. Jel u redu? a vrijeme pred zoru je zadnji dio. Znači, noć je od akšama do zore. Znači, nije do izlaska sunca. Noć je, u kojoj govorimo ovdje, i širijetski, znači noć, je od akšama do zore. Znači, ono vrijeme u koje se u Ramazanu ne postoji. E sad, Kaže nam prva noći, prvo vrijeme noći, znači mi dijelimo noć na pola. A kako dijelimo noć na pola? Noć na pola dijelimo. Kad uzmemo akšavsko vrijeme, zoru, i podijelimo sate i pola od tih sati je pola noći. U islamu nije uvijek pola noći 12. Nego se razpio od toga koliko je noć duga, odnosno kratka. Evo, možemo sad izračunati koliko je pola noći. Kad je akšan? Nek bude 4.30. Kad je zarat? Neke pet. Dobro, koliko ima? Četiri, pola pet do pet ujutru. Ajde, idemo od, šta ja znam, od pet do pet. Jedanici i po sati. Znači, podijeli 11,5 sati na 2. Znači, odmah od 4,30 dodaš 5,5 sati još. To je 9.10. U 10 sati je pola noći čas. I jacija se može učas staviti do 10. Posle 10 ne može. U ovom mnogi ljudi ne razmišljaju i zato propuste nekad jaciju posle pola noći, a vremenu je do pola noći. Zato što mi pola noći u 12. Pola noći je noćas već zadnji dio noći. Mislim, 12 sati. Spadamo tamo posle pola noći. U trećine. E sad ti kažeš, hoću usta zadnju trećinu noći, podijeliš, znači od, od pola pet Sad hoćeš podijeliti na tri trećine. Mi smo podijelili na pola. Podijeli 11,5 na tri. To su tri trećine i odmah imaš zadnju trećinu. E tako se to računa. I to je sad noć. I sad kad mi govorimo ovdje, kaže idemo kajem s prvo noći. Prva noć, s prva noć je akšemsko vrijeme. Do jacije. to je poslanik pokudio spavanje. Dok se ne klanja jacija. I sad kad smo mi htjeli da ispoštujemo poslanikov sunnet, pa da klanjamo jaciju u zadnje vrijeme, to je bilo oko deset čas. Jer to je pola noći. Znači, od se namaz džematom i čekamo na da hmm, Znači, sad prvo vrijeme to je do tu je pokuđeno spavati. Nije zabranjeno, ali to je poslanik pokudio zbog jacije da se ne prespava jacije. Po pa ovome najkorisnije bi bilo, znači što jednom krajnju govori sredine noći, znači, to je znači vrijeme posle jacije. Do trećine ili do ponoći. I onda ovo vrijeme, evo vidiš dalje kaže jednom Kajim, za spavanje najkorisnije, prva, prvi dio noći, znači ovo od jacije, korisniji je od zadnjeg. Znači, ne, sad kad smo uzeli? Da li je korisnije spavati između ašama i jacije ili tamo negdje pred zorom? Kaže, on korisniji za tijelo čovjeka je spavanoći ali najkorisnije je sredina noći, znači u znači poslejaci, pa negdje tamo do trećine. To je kao najkorisnije za tijelo. I svaki put, kažem, što naš san bude bliži ovom akšamu, odnosno zori, štetniji je za čovjeka. I manje koristi ima za tijelo. U smislu odmora koristi. I recimo sada, zna se da imaju neki američki ljekari koji čovjeku preporučuju u jednom dijelu noći, pogotovo zadnjim, koji ima šećer ili visoka mi je pritisak, da ustane negdje pred krajem noći, da odradi neke lagane vježbe, ove dijelove tijela koji su ekstremiteti, kako ih već ruke i noge, malo istavljane nečim nekom kremom ili uljem ili tako nešto, jer je to jako korisno za pritisak u toku dana. Ako uzmete te njihove ovaj, preporuke, podsjećaju li vas na nešto. A to su preporuke ljekara koji nemaju veze sa islamom, već muslimani uopšte. E sad razda kaže Ibn Kajim, naročito u vrijeme i kindije, znači ono kad se klanja kindije da akšamar. Ako, misli, ako se misli tu na hadis, da onaj ko spava poslije Indije, da mogu, neka ne krivi nikog ako probudi se lud i tako da je taj hadis je slab. Ako se misli da ima neka medicinsko, nešto medicinsko utvrđeno, u smislu da je štetno u to vrijeme spavati, to je onda druga priča, ne ulazimo u to. Međutim, generalno Ulema eh, smatra da, mm, većina da ima Uleme, smatra da spavati poslije Indije je mubah. Nije ni poželjno, ni nego dozvoljeno i ako čovjek ima potrebu da spava posle nije nema problema. Dobro, i kaže s prva dana, to jest od zore, posle zore, kad nastupi zora, klanja se sada, pokuđeno je i štetno spavati za čovjeka. I u vjerskom i u zdravstvenom smislu. Osim za onoga ko nije spavao noću, ne ima nekog posla ili ispit neki ili nešto, tada u tom slučaju može spavati s prava noći jer tijelo ono traži, ne može ostati u tako dalje. kaže, mekruh je, pokuđeno je spavati posle sabaha do izlaska sunca. Ne zato što postoji neki tekst da je poslanik sada zabranio spavati u to vrijeme, to ne. Nego zato što se to smatra vremenom kada treba postići puno dobra. Zikr, učenje Kur'ana, a i beričet je dat ovom umetu u ranim jutarnjim satima, kako je rekao poslanik Tako ako neko želi pisati, ako neko želi učiti, ako neko želi ibadetiti, beričet je u tom vremenu, jer poslanik se Allah je rekao, mom umetu beričet je dat u ranim satima. Također im kažem kaže ljudi koji žele i baretom svojim dok učiti neke stepene i neke ovaj, ljepotu, tu sreću i to je vrijeme koje ne smije propuštiti. Znači vrijeme od sada, od zore do izlaska sunca. To je vrijeme ibadeta. E sad, što mi da radimo kod nas klanjaju sada kasno? Možemo ustati prva vremena, klanjati dva rekata, mogu to biti sunneti, klanjamo dva rekata sunneta, sabaskog, i onda mi radimo tarni zikr učiti. Ili učimo Koran dok ne bude vrijeme za ezan. Kad se prouči jezan, jedemo u džaniju, klanjamo dva rekata tehijetu mešćira, ko što je običajno, i klanjamo sabah službe. Znači, zikr ne je ovaj, posle farza, jutarnja. Ima zikr posle farzova, to je u redu. Ali jutarnji zikr nije vezan za farz. On je vezan za vrijeme i čim nastupi zoraniju, učimo jutarnji zikr se može otići 10-15 minuta ranije u džami pa- Može ako je otičan. Nema smetnje. Ako možeš cijelo vrijeme provesti u džami, to je još bolje. Ali nije otičano. Ja uzimam obzir stanje većini naših džami, da nisu otučani do tog vremena. Kaže, običaj je bio naših učenjaka, toliko su to vrijeme smatrali važnim za svoj badet i za ovo da nisu dopuštali sebi da to vrijeme prespavaju i da ga ne provedu u zikru čak i ako bi cijelu noć budni bili zbog nečega. Znači to vrijeme. Jer poslanik sam alejhi ve sellem u muslimu jasno je kako se stiže do Allahovog zadovoljstva i kako čovjek da ustraje u vjeri. Rekao je da se umjereno ibade čini i da se na tom putu pomognemo sa tri vremena. To je jutro, od zore do izlaska sunca, večer je od ikindi do i dio noći Da li će to biti prva noć i sredina noći, zadnja trećina noći? tu zavisi od običaja čovjeka, to je ono što govorimo dnevni tko koliko čovjek sebe odredi. Ali jutro i večer, to obavezno. Hm. Jer kaže Ibn Kajim, to je početak svakog dana i njegov ključ. Znači, ključ dana je od zore do izlaska sunca. Ako ga uključaš dobro zikrom i tim, ostatak dana će biti još bolje. Ako ga ne uključaš time... Hm. Naravno, ne, pazi, ono u principu dozvoljeno je i poslije ponjaš sada možeš stvar. Ne govorimo o zabrani, nego govorimo o preporuci za lijep posjećaj u duši i srcu i čišćenje duše i srce. To je vrijeme spuštanja riska. Znači, dnevni risk spušta se to u tom vremenu od zore do izlaska sunca. Dunjalučki metak. Znači I spuštanje beričeta znači da treba biti budan, odraditi taj zikr i početi posao odmah. Recimo u islamskom svijetu radni dan počinje odmah po izlasku sunca. Nema od 8, od 9. To možda ima u nekim većim kompanijama koji se prilagođavaju malo zapadnom stilu. Ali pijace, ove stvari, čim sunce izađe, sve se Jutro počinje dan, kaže Mokajin. i kako je jutro počelo, Takav će biti i cijeli dan, jer se taj propis provlači na cijelu. Zato u to vrijeme čovjek treba da spava samo kad je u nuždi. Znači kad stvarno ne može više u redu zaspiti. Ali ako baš nije u nuždi, mora se... E sad, u principu, kaže on, najzdraviji i najkorisniji za čovjeka je sljedeći sad. To je ono što je preneseno u sunetu poslanika sa srnom. Znači, kad govorimo o sunetu poslanika, ali sa srnom, to govorimo o, o jednom općem, pravovladavajućem ovaj, načinu spavanja i satima spavanja. Bilo je noći kad nije spavao nikako, bilo je noći kad je spavao više i malo je noći znači, ali govorimo o onom uobičajenom normalnom stanju. Spavati pola noći sprva. Spavati u prvoj polovini noći, znači, i zadnju šestinu noći. To je otprilike 8 sati. Znači, otprilike 8 sati čovjeku treba najkorisnijeg sna. Kod ljudi to je za ljekare najbolji, najzdraviji san. Znači, on govori o ljekarima svoga vremena. Sve što pređe preko toga ili bude manje od toga, utječe na ljudsku prirodu negativno. Recimo, ako premalo spava, bude izmoren živčan, rasijan, nije dobar, nije, nije uopšte. Ako previše spava, bude previše umrtljen i onda nije živahan koliko bi trebalo. Znači, negdje tih 8 sati, naravno, tu se sve uzima, ako ćemo ići u detalje, znači uzima se u obzir dnevni napor koji čovjek ima, ne znam, potrebe, posao, koliko spava, koliko nije. I govorimo da ovo uzimamo kao jedan prosjek. Znači ima noća kad je čovjeku da bi se odmorio potrebno 10 sati, pa i 12 sati sna, znači od napora koji je radio ili bio bolestan. Ima ima noća kad mu je potrebno i manje od 8, znači bio je odmora, nije ništa radio, odmarao se, možemo i 6. E tu u tom slučaju mi slušamo tijelo, ne moramo se tjerati da spavamo 8 ako nam se ne spava više, a ne moramo se ni forsirati previše da hoćemo osam, a treba nam deset. Ako to ne postane uobičajeno. Znači, u principu tu je potreba tijela, ono prvo što je Ibn Kajim naveo, to je nekakvo mjerilo. A ovo je neka sredina prosjek. Jel redu? Od jacije pa tamo do, um, ne znam nija, do nekog vremena. I zadnja šestina, kad podijelimo ovaj, na šest dijelova noć, vidimo koliko uspadne tu, na osnovu te šestine ostatak Kaže, također, sad koji nije koristan za tijelo je odmah s prva noći, to jest nakon zalaska sunca, dok se ne, ne spusti potpuno. Poslanik je prezirao takav san, tako da je sad između akšama i jaci pokuđen i šarijetom, a i medicinski. Problem je kada te neprirodne stvari, loše stvari za tijelo i za ibadet postanu adet. Ovo bi trebalo da bude adet čovjeku. A onda ako iskoči ponekad iz adeta zbog potrebe ili zbog raspoloženja, ne znam nije šta, u redu nije to problem. A problem je kad iskakanje postane ovaj, osnovno. Kako god mnogosna povlači za sobom negativne posljedice, tako i malosna i nespavanje donosi sa sobom druge velike negativne posljedice, kao što je loša volja, također neuravnoteženost, također gubitak tečnosti, koji također mnogo pomažu razumijevanju i se ne znači koristan, da mozak može da uzme, prihvata ono što se dešava oko njega i da pamti i da shvata. Da. Ali u principu cijeli svijet postoji na umjerenosti i pravdi tako da ko se bude držao umjerenosti, taj će uspjeti. الأهوال يا النجوى يا خالق الأكوان Često pogled. Kaže mu kaj pogled vodi ka tome da smatramo nešto lijepim. I ta slika se ureže u naše srce. Zatim čovjek počinje misliti o tome i to postane misao. Tako da svaka fitna počinje s pogledom. Jer u principu do tebe, do tvog srca, do misli ne može doći ništa osim putem očiju. Tako se prenosi u musnedu od vjerovjesnika alaihi salatu wasalam da je rekao en nadratu sahmun masmumun min sihami iblis فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يج- حلاوة يجدها في قلبه ila jumin jelqahu, aw kama qala Allahu alaihi wa sallam. Pogled je Iblisova otrov na telce. Ako pa spusti svoj pogled zbog Allaha Đalešanu, Allah će mu srce dati i slast mana koju će osjećati sve do dana susreta s njim. To je do smrti. Svi veliki događaj u životu čovjeka počinju sa pogledom. Pa koliko je pogleda samo koje, koji su prouzrokovali boli, patnje i tuge. Tako pjesnik da reče Kullu havadithi mabdaha minan nadar wa mu'azamu nari min mustaskari šarar kem nadraten فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر Svi događaji počinju pogledom, a većina požara dogodi se zbog malih žeravica. Koliko je pogleda raznijelo srce onoga koji gleda, a zaista kao strijele, kao strijele bila kausin wala vatr. Kao strijele, ali one strijele koje nemaju ni strijelu, niti onaj vetar, to je ono špagat koja odapinje strijelu. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر Onoga dana kada pustiš svoj pogled da ti vođe bude, tvoje srce napatit će ono što vidiš. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. Jer vidjet ćeš ono što cijelo ne možeš dobiti. A ne možeš se strpiti ni od dijela toga. Ovo je izgovorila jedna žena kad je bila tako na hađu oko tavafa oblazila i vidjela kako je jedan gleda, baš ono padljao, svidjela mu se. I onda ona njemu kaže, gledaš ono što ne možeš cijelo dobiti. A ne možeš se od dijela toga strpiti bar da ne gledaš ili da budeš blizu. Samo će da stvara. Kaže mu im, ovim samo želim reći da je pogled izvor svakog zla. Znači, nepažnja u što se gleda i tako dalje. I ja mogu reći, samo još na ovo dodat, da tvrdoća naših srca, neosjetnost na Kur'an, neosjećanje ibadeta, u ovom ne leži 90% problema. في مشيبي وقد أفل الشباب ونال عودي وما ينجدني قصيدي وبعض الهم يجلى بالقصيد وبعض الهم يجلى بالقصيد لعمرك من يعيش يجد الليالي تحوز من الوريد إلى الوريد لعمرك من يعيش يجد الليالي من الوريد إلى الوريد وكنت إذا رميت بمدله من, من الأحزان أهرع للسجود أتقرب للحوادث في مشيب وقد أكل الشباب ولا نعود I posljednji sedmi koji Ibn Kajim naveo u svojim knjigama da šteti srcu, to je govor. Priča ili spika, kako moderno kažu. Što se tiče viška govora, on svaku grobu otvara svaka vrata zla na koja šeitan ulazi kako hoće. I šutnja od viška govora zatvara sva vrata pred I sva ta vrata zla. Jer čovjek je gospodar svoje riječi dok je ne izgovorio. Kad je izgovorio, ne njegov gospodar. Koliko je samo sukova izazvala samo jedna riječ A poslanik alaihi salatu wasalam rekao je Muazu وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ Naime, on je pitao Allaho poslaniče, zar ćemo biti odgovorni za ono što govorimo? On je mislio naravno da je kazna slijedi samo za djela. Nema za govor. A onda mi je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, pa zar će ljude u džehennem na nos baciti išta drugo osim njihova govora. Ili bukvalno, kako je rekao, otići će kao žrtve svojih jezika. Znači jezici. I zato se bilježi u Tirmizijevom sunenu da je jedan Esarija poginuo u borbi. Poginuo u borbi. Znači, šeji treba da bude, jel tako? I onda su neki počeli vikati blago njemu, otišao je kao šehid i tako dalje. A onda je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, a otkud znaš da je šehid? Možda je govorio ono što ga se ne tiče ili je škrtario sa imetkom koji ga neće osiromašiti. Znači, možda je govorio nešto, subhanallah, ovdje poslanik sallam, šehadet na Allahovom putu, uslovljava govorom ono što se, ne, što se čovjeka ne tiče. Znači, govor što se čovjeka ne tiče, viša govora znači, može nekad biti smetnja da čovjek dobije nagradu duše hiljana Allahom I zato Ibn Abi Dunija u svojoj, u svojoj knjizi koju je nazvao Šutnja prenio izreku Sulejmana, alaihissalam, koji je rekao, ako je govor srebro, onda je šutnja zlato. Ako je govor srebro, onda je šutnja zlato. A u drugom radicu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko bude šutio, bit će spašen." Misli se od viška govora, od onoga što se ne tiče. Ovo sve što govorim, citiram znači, većinu grijeha. proizveli su više govora i nepotrebni pogledi. To su dva najveća ulaza šeitana prema čovjeku. Svaki drugi organ kojim čovjek čini grijeh umori se i bude mu nekada dosta. Kao što je stomak, napuni se jednom i onda se umori, treba čeka period pa na drugi put. Jer recimo spolni organ, kad čovjeku počini blud, onda prođe neko vrijeme. Ali oko i jezik nikada se ne umaraju i njih griješenje njima nikada ne prestaje. Ako čovjek ne postoji granicu. Učenjaci iz prvih generacija upozoravali su na viš nepotrebne poglede jednako kao na nepotreban govor. I znali su često reći najpotrebniji da dugo u zatvoru bude, to jest da bude zatvoren i jezik. Hm. Ali onda naravno nije naravno sve. Međutim, mnogo je hadisa. Jedan od tih hadisa je u Termizijom u kome poslanik za jasno kaže nemojte puno govoriti osim ako nije u pitanju Allahu zikr, jer puno govora umrtljuje srce. Nema čovjek vremena za misao ako puno priče. A jedna duboka misao i zamišljanje o tim vjerskim istinama čovjeku je potrebnija od možda i badeta cijeli noći. Jer upravo to razmišljanje o tim istinama koje se nalaze u Koranu ili hadisu i tako dalje, rađa u nama novi iman. Obnavlja stari. A to ne možemo ako čovjek samo priča. Wallahu alam, sallallahu ala nabina Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. يا خالق الأكوان بالخير أوصاني خالق الأكوان يا سامع النجوى يا خالق الأكوان